hogei urteko kartzela zigorra eta berrogeita hamasei mila euroko isunak eskatzen dizkizuetela bazazpi baztandarrei bi mila eta hogeita bateko apirilean lekarozten egin zituzten protestengatik ez dakita intzaneko katu iguzu pixka bat e, eh, aferan ondik heldu da? Bai, bueno, eh, akaso izan da norbait ez dakiena zeren kontrako protestak izan ziren 2008 bat hartan. E, aroztegia, lekarozko herrian, irureun biztanleko herrian bastanen, e, kokatua dagoen jauregi bada, eta haren bueltan, ba, bueno, 2000 eta bigarren urtetik, e, baztegoen proiektu bat e, martxan, mhm. Ez dela luxuzko hotela, golf zelaia eta berreuntago eta zortzi etxe bizitzako urbanizazioa handi bat e, egitearena. Eta bueno, herriak bai baiarak beti erakutsi du proiektu unen kontrakotasuna uste dugulako guk nahi dugun baiara ereduaren kontra daiela eta eragin lazgarriak izaten aldituela e, gure bueno, herriko bizitzan eta herritarren bizitzan. Eta ere bai aipatu, ba, Nafarroko gobernuak zertan ze paper jokatu duen historia guzti hontan, ez? Mm iritziaren gainetik ba inposatu nahi izan du proiektu bat eta horretarako udalaz gaindiko plan bezala izendatu du udalari bazango udalari bere eskumen guztiak entuz eta baita ere horrela baliatuz e, ba, obra publiko bat balitz bezala, enpresa pribatu baten eskuetan jarriz, herritarren lurrak e, bitarte. bitartez. Mhm. Eta bueno, aipatu dut eh kontrakotasuna egon dela, hortaz e, bai modu desberdinetan mobilizazioen bidez da herri galdeketak ere bai, eh bastandarri bere kontrakotasuna erakutsi dugu. Enpresak beti erantzun izan du errepresioaren bitartez, ezaguna da nola bastango alkateak e, urte zurte joan behar izan diren epaitegira epait, bueno, deituak izan diren epaitegietara ba, enpresa pribatu honek e, ba, erabiline izan duelako tresna hori errepresiorako e, tresna bezala eta bueno, 2008 bat garren urtean obralanak hasi ziren eta momentu hortan herrita herritar batzuk erabaki zuten e, ja mm, bueno, e, modu bakarra zela eh, proiektua gelderazteko, eta horregatik desobedientzia zibilaren bitartez eta modu baketsuan e, jartzen ziren e, makinen aitzinean eserita eta hori izan zen erresistentziarako modua eta eraginkorra ze obra lanak geratuan izan ziren eta baita ere aipatu ba bueno ezaguna dela atzampada formatuan ere eh egintzela egintzela resistentzia hori bertako bertako lurretan. Hori da intzan aipatu duzu, ba erresistentzia izan zela ba herritarrek hartu zenuten bidea etzegolako bertzerik arostegiko kanpaldian parte hartzeagatik beraz zaintzane eh adierazi duzu lotxagarria dela, ez? Talde kriminal antolatu bat izatea leporatzea edo bortxa delituak egin izana leporatzea, ezta? Bai, guk argi diogu, bueno, azteko, eh, akampada hortan edo eh, resistentzia ariketa hortan, ez direla zazpi pertsona bakarrik, ez ginela zazpi pertsona bakarrik egon, bai, zeik Euskal Herri osotik eta bazango herri guztietatik e, eh, amarnaka edo ez egun egundaka pertsona eh, bildu zirela egun horietan zehar aroztegia inguruetan, eta bai, azken finean, eh, bertan egin zena, ba, erakutsi izan zen bere garaian, bai, sare sozialetan, bai, edabideetan, eta erresistentzia pasiboa eta baketsua izan zela egin zena, eta hemen ez dago laberterik, eta hortaz, ba, hortik kanpo leporatzen egin diguten guzti hori, mehatxuena, edo bortxa delitua, edo eh, lekuz kanpo dagoela, ez dela, ez dela errealitatearekin badatorren zerbait, eta hortaz berriz ere, ba, ezakin nola ezan, baina muntai badela argi dago, hemen nahi dutelako, bueno, ba, ez adia, e, merke atera alako proiektu bat, ge, e, bueno, proiektua ez, e, proiektua martxan dago, e, baina bai obra lanak e, paralizatu izana, eta, ba, espiskat, e, ba, ordain gisa edo erabili nahi da, orain, e, paiketarako, bueno, bide hau edo.